1300 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում, եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Նախնին սահմաններին վերադարձ չի լինի։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով 7 շրջանների հետ կապված ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հայտարարության վերաբերյալ ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության հրապարակած տեղեկությունը։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաճախ են այդպիսի տեղեկություններ հրապարակում, իսկ երբեմն այնքան են տարվում, որ միջնորդներին Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնելու մասին հայտարարություններ են վերագրում։ Այս դեպքում այն, որ այդպիսի տեղեկության աղբյուրն ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են, ինքնին կասկած է հարուցում, նշեց Դավիթ Բաբայանը։ Միաժամանակ նա ընդգծեց, որ 1920-21 եւ 1988-91 թվականների սահմաններին վերադարձ չի լինի։ Այս համաներում Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող որպես ինքնիշխան պետություն գոյություն ունենալ։ Դա համակենտրոնացման ճամբար է։ Մենք այդպիսի ճամբարում ապրելու փորձ ունենք։ Ավելին, դա Ադրբեջանին կմղի Լեռնային Ղարաբաղի, իսկ հետո նաև Հայաստանի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի։ Այդ պատճառով նախկին սահմաններին վերադարձ չի լինի, ընդգծեց Դավիթ Բաբայանը։ Ապա գործակալության հրապարակման համաձայն Իբր Ջեյմս Օրլիկը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջաններն Ադրբեջանի վերահսկողության վերադարձնելը հակամարտության համակողմանի կարգավորման մաս է կազմում։ Այն օրերը թե Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եկել էր Հայաստան Ղարաբաղի վերաբերյալ տարածքային զիջումներ պարտադրելու մտադրությամբ իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Հայ-ռուս օրականքը խիստ բազմազան է։ Ռուսաստանի դերակատարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման հարցում շատ կարևոր է։ Ոստի բնական է, որ այսի ընթացքում քննարկվել է նաև հակամարտության խաղակարգավորման հարցը, նշել է Զաքարյանը։ Պատգամավորն ընդգծել է, որ Հայաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում հստակ է ու անփոփոխ։ Միայն Ադրբեջանի կառուցողական գործողությունների արդյունքում հնարավոր կլինի առաջ տանել բանակցային գործընթացը, այլապես մենք ունենանք ավելի մեծ մտահոգություն սահմանին իսկ տարածաշրջանում կայունության սպառնալիքի մեծացում, ասել է նա։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը նոյեմբերի 21-ին այցելել է ԱՄՆ Նևադա նահանգ եւ մի շարք հանդիպումներ ունեցել այնտեղ։ Վարչապետը ծաղիկներ է դրել հայոց ցեղասպանության զորի շտատակին նվիրված Նևադայում վերջերս բացված հուշարձանին, կարևորելով ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման նշանակությունը թե հայ ազգի եւ թե համայն մարդկության համար։ Արայիկ Հարությունյանն այնուհետև հանդիպել է այդ նահանգում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Անդի Արմենյանին եւ համայնքի մի շարք ներկայացուցիչների, նրանց հետ քննարկելով ազգապահպանությանը եւ Արցախ սփյուռք հարաբերություններին վերաբերող որոշ հարցեր։ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպում է ունեցել նաեւ Նևադայի օրենսդիր մարմնի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետը նրանց ներկայացրել է Արցախի հաջողություններն ու խնդիրները պետականաշինության եւ տնտեսության զարգացման գործընթացներում ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները եւ ընդհանուր տարածաշրջանի իրավիճակը։ Կողմերը քննարկել են երկուստեք հետաքրության մի շարք հարցեր, ձեռք բերել հետագա համագործակցության վերաբերյալ պայմանավորվածություններ։ Համայնքի կողմից իր պատին պատվին կազմակերպված ընդունելության ժամանակ վարչապետ Հարությունյանը ընդգծել է ազգային նշանակության հարցերում Սփյուռքի ակտիվ մասնակցության կարևորությունը, կոչ անելով ներկաներին մասնակցել առաջիկա հերոստամարաթոնին հանուն հայրենիքի շարունակական զարգացման։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, օրերս վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Արցախի Պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողների հետ։ Կառավարության ղեկավարը պատասխանել է նաև ուսանողների կողմից բարձրացված հարցերին, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ուսանողների հարցերը վերաբերում են կադրային քաղաքականությանը, հիփոթեկային վարկավորման խնդիրներին, տնտեսության տարբեր ոլորտներում իրականացվող ծրագրերին, ինչպես է մեր հանրապետությունում իրականացվում կադրային քաղաքականությունը։ Սխալներ շատ կան կադրային քաղաքականություն։ Ես չեմ շփտում, որ կա միջնորդություն, կա միջնորդություն, բայց երկրի զարգացումը դրանով չի, դա շատ փոքր ավելի մեծ ազդեցություն է։ Ո՞ւմ ես կարող օրինակներ բերել։ Ինչը վարչապետ լինելս եղել եմ շատ խոշոր գործարար ոչ թե Ղարաբաղի մակարդակով, այլ Հայաստանի մակարդակով։ Եղել եմ այսօրվա Ստեփանակերտի կոնյակի գործան, որը ունի մասնաճյուղեր, դրա հիմնադիրը եւ հիմնադիրներից մեկը եւ գլխավոր դերակատարը։ Բայց այդ գործարանի կառուցումը պայմանավորված է եղել մի մասնագետով, մի տեխնոլոգով, որ այսօր աշխատում է այնտեղ, որին ոչ մեկը չենք ճանաչում։ Եթե նա չլիներ, ես չէի գնա դրան։ Եվս մի կարևոր հարց, որ հետաքրքրում է ուսանողներին, ինչու գերազանց սովորող ուսանողը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 եւ մեր գյուղացիներ, ովքեր իրականացրել են այդ աշխատանքները։ Եվ համեմատության համար ոչ միայն թվերը խոսենք, օրինակ եմ վերել երեք կառավարության նիստին Բերքի տոնը։ Եթե եղել եք, օրինակ հիշենք 4-5 տարի առաջ եւ այս տարի, տեսակի, տեսականու ավելի ճիշտ եւ մասնակցության թվականակով եւ ընդհանուր առևտրի ծավալուսա այդ աճն է, որը կա։ Իր գյուղի մադրամը մեծ դեր ունի։ Անդրադառնալով գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գործունեությանը Արայիկ Հարությունյանը նշեց, որ այն շատ հետաքրքիր կառույց է։ Իհարկե ունի ֆինանսական դիֆիցիտ, խնդիրներ, չի կարողանում ամբողջությամբ մեր պահանջարկը բավարարի մեր երկրի, բայց այն գործիքակազմը, որը ունի, աննախադեպ է։ Ընդհանուր շատ շատերի համար զարմանալի։ Սկսած սուբսիդավորում, վարկերի, բարարտանյութերի սուբսիդիավորում, սերմերի տրամադրում, գնումների իրականացում, տեխնիկայի լիզինգ եւ այլն։ Այս ամեն ինչ այսօր իրականացում է մեր գյուղ հիմնադրամը, կասեմ, որ գործիքակազմով բավարարում է մեր բաժնին։ Ֆինանսական առումով շատ հեռու է, որտեղ նշեցի միայն տեխնոլոգիաների, օրինակ համակարգերի ռոռոպման եւ այլն հարյուրավոր միլիոն դոլարներ է պետք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Քաշաթաղի շրջանում ընտրվել է շրջարմիության խորհրդի նոր կազմ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորապ Ըրքոյանը։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի նիստերի դահլիճում կայացավ արմության շրջանային ժողովը, որի ներկային բերձորում գործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, շրջվարչակազմի կառույցների աշխատակիցներ։ Օրակարգում արմության նոր խորհրդի եւ վերստուկիչ հանձնաժողովների կազմերի ընտրություններն էին Մինչ օրակարգին անցնել է շրջարարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը ողջունեց մասնակիցներին եւ խոսքը տվեց շրջարարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավճանին, ով տեղեկացրեց, որ հոկտեմբերի 26-ին շրջարարչակազմում ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի մասնակցությամբ կայացած շրջարարմիջան խորհրդի ընդլայնված նիստում կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ համաձայն իր դիմումի Գայանե Մեժլումյանը ազատվել է նախագահի զբաղեցրած պաշտոնից։ Խորհրդի որոշմամբ շրջարմության խորհրդանդամ եւ շրջարմության նախագահի պաշտոնակատար է ընտրվել Աստղիկ Ավանեսյանը։ Խոսելով անցած տարիներին շրջ արմության աշխատանքների մասին Դավիթ Ավճյանը նշեց, որ այն եղել է ոչ թափանցիկ, որն էլ տեղիք է տվել տարբեր կազմակերպությունների դժգոհությանը։ Ինչ վերաբերում է անդամավճարների օգտագործման մեխանիզմներին, ասաց, որ կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից արմիջան անդամավճարների 50%-ն օգտագործվում է արմիջան վարչության կարիքները օգալու, հարկային եւ կենսաթոշակային վճարումներ կատարելու եւ այլ նպատակներով։ Իսկ մնացած 50%-ը վերադարձում է կազմակերպություններին։ Նշված գումարների օգտագործման եւ այլ հարցերով եղան քննարկումներ։ Շրջանային բուժմիավորման արմության նախագահը տեղեկացրեց, թե ինչ նպատակով են որոշել օգտագործվել վերադարձված գումարը։ Հարցի վերաբերյալ խոսեցին նաև մի քանի կազմակերպությունների արմությունների ներկայացուցիչներ։ Բերձորի Վահան Զատիկյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ամբարձում Արզանյանը նշեց, որ արտնության խնդիր աշխատավորչան շահերի պաշտպանությունն է։ Ավելացրեց նաև, շրջարմիչյան օր խորհրդի հետագա աշխատանքներից կախված է նաև իրեն ՊՕԱԿ-ի արտնության անդամ դառնալու խնդիրը։ Քննարկումներից հետո կայացավ շրջարմիչյան օր խորհրդի կազմի ընտրությունը։ Այսօր վարչակազմի աշխատակազմի վերաբնակեցման վարչապետ Ռոբերտ Մատեոսյանն առաջարկեց խորհրդի կազմում հիմնարկների ղեկավարներ, այսինքն գործատուններ չառաջարկել։ Բաց քվեարկությամբ ընտրվեցին Քաշաթաղի շրջարարության խորհրդի եւ Վերստուգի հանձնաժողովի կազմերը։ Շնորհավորելով շրջարարության օրենտիր խորհրդին եւ նախագահին, ժողովի մասնակիցները հույս հայտնեցին, որ նոր կազմը կարդարացնի սպասելիքները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նոյեմբերի 20-ին միաձայն ընդունել է Իսլամական պետություն եւ Ալ-Քաիդա աբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարի բանաձևը, որը ներկայացվել էր Ֆրանսիայի կողմից։ ՄԱԿ-ի բանաձևին կողմ են քվեարկել խորհրդի բոլոր 15 անդամները։ Ընդունված բանաձևով Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին կոչ է անում մարդու հիմնարար իրավունքների միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող Սիրիայում եւ Իրաքում։ Բացի այդ, Բանաձևով պահանջում է արմատախիլ անել անվտանգ տարածքը, որը ահաբեկիչները ստեղծել են Սիրիայի եւ Իրաքի գերակշռող մասերում։ Փաստաթուղթը Ֆրոնտ Աննոսրային եւ Ալ-Քայդի հետ կապված բոլոր խմբավորումներին ճանաչում է որպես աշխարհին ու միջազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգ։ Եվրոպական խորհուրդը չեղյալ է հայտարարել երկուշաբթի օրը նշանակված հանդիպումների մեծ մասը, բացի առավել կարևորներից, Բելգիայի մայրաքաղաքում պահպանվող ահաբեկչական վտանգի պատճառով։ Քաղաքական մարմնի անվտանգության ծառայությունը բարձրացրել է վտանգի ներքին մակարդակը մինչև վերջինը նարնջագույն։ Վտանգի մակարդակի բարձրացման պատճառով խորհրդի նախագահը գլխավոր քարտուղարության հետ համաձայնությամբ որոշում է կայացրել չեղյալ հայտարարել խորհրդի շենքում վաղը նախատեսված ոչ առաջնային կարևորության հանդիպումների մեծ մասը, ասված է Կիրակի երեկոյան հրապարակված հայտարարությունում։ Այդ որոշումը չի անդրադառնա կրթության, երիտասարդության, մշակույթի եւ գիտության հարցերով խորհրդի ինչպես նաև Եվրախմբի աշխատանքին եւ մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումներին։ Այժմ Բրյուսելում շարունակում են գործողությունները կապված քաղաքի վրա իսլամիստ գրոհայինների հարձակման վտանգի հետ։ Ոստիկանությունը խնդրել է զանգվածային լրատվամիջոցներին չհայտնել նման գործողությունների մանրամասները իսկ տեղի բնակիչներին չգրել սոցցանցերում օրինակ ոստիկանության ակտիվության վայրերի մասին։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելի խոսքով Լուրջ մտավախ, մտավախություններ կան, որ Փարիզի նման ահաբեկչություններ կարող են իրականացվել նաև Բելգիայի մայրաքաղաքում։ Ոստիկանությունը որոնում է մարդկանց, որոնց բելգիական հատուկ ծառայությունները կասկածում են նոր հարձակումների պատրաստման համար։ Երկուշաբթի օրը Բրյուսելում բոլոր դպրոցները, համալսարանները եւ մետրոն փակ են մնալու։ Իշխանությունները քաղաքացիներին խնդրում են դուրս չգալ տնից առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության։ Արգենտինայում նախագահական ընտրություններում հաղթել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Մաուրիսիո Մակրին։ Քվեաթերթիկների 75%-ի հաշվարկի արդյունքում 56-ամյա Մակրին, ով ներկայացնում է հանրապետական առաջարկ կուսակցությունը, առաջատար է 53% արդյունքով։ Նրա մրցակիցը իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Դանիել Սցիոլին, ով նաև Բուենոս Այրեսի նահանգապետն է, հավաքել է ձայների 47%-ը։ Նա արդեն ընդունել է իր պարտությունը եւ շնորհավորել հաղթողին։ Արգենտինայի գործող նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Քիրշները, ով զբաղեցնում է պաշտոնը երկրորդ անգամ, ընտրություններում առաջադրելու իրավունք չի ունեցել։ Մանկական Եվրատեսիլ 2015 երաշտական մրցույթում երկրորդ տեղը զբաղեցրած Միկան 3 նոյեմբերի 22-ին վերադարձել է Երևան։ Ու թե Մոսկվայի չվերթը ուշացավ շուրջ կես ժամով, Բազմաթիվ երկրպագունները նկատենք ամենատարբեր տարիքի համբերատար սպասում էին նրա հայտնվելուն։ Հենց որ մի կան իր լավ երկի հնչյունների ներքո հայտնվեց Զվարթնոց օթանավակայանի սպասասրահում, նրան մարդիկ դիմավորեցին փուչիկներով, պաստառներով, ծաղիկներով ու նվերներով։ Մրցույթը շատ բարդ էր, բոլոր մասնակիցներն էլ շատ ուժեղ էին։ Ես կարծում եմ, որ Մալթան արժանի էր հաղթանակի, իսկ ես ուրախ եմ, որ երկրորդ տեղը զբաղեցրի։ Նշել է Միկան եւ շնորհակալություն հայտնել երկրպագուներին իրեն աջակցելու համար։ Մարզասերների համար Շախմատի Հայաստանի հավաքականը Լևոն Արոնյան, Գաբրիել Սարգսյան, Սերգեյ Մովսեսյան, Հրանտ Մելքումյան, Կարեն Գրիգորյան հրճակվեց Եվրոպայի 2016 թվականի փոխ-չեմպիոն։ Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում անցկացված Եվրոպայի թիմային առաջնության վերջին 9-րդ տուրում հայ գրոսմաստերները 3-1 հաշվով հստակ հաղթանակ տարան Վրաստանի թիմի նկատմամբ եւ վաստակեցին 13 միավոր։ Նույնքան միավոր ունեն նաև Ֆրանսիան ու Հունգարիան, որոնց 6-րդ վարկանիշային համարով հանդես եկող Հայաստանի հավաքականը գերազանցեց լրացուցիչ ցուցանիշներով։ Բրոնզե մեդալը բաժին հասավ ֆրանսիացիներին։ Ավելի վաղ Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսն 8 տարվա դադարից հետո նվաճել է Ռուսաստանի հավաքականը, որը վերջին տուրում ոչ ոք էր խաղացել Հունգարիայի հետ եւ 15 միավորով գրավել առաջին տեղը։ Կանանց Հայաստանի հավաքականը վերջին տուրում 3.5 կես հաշվով հաղթեց Չեխիային։ Թիմի առաջատար Էլինա Դանիելյանը 3-րդ ու 4-րդ համարներ Լիլիթ Գալոյանը եւ Մարիա Կուրսովան հաղթանակներ տարան, իսկ Լիլիթ Մկրչյանը ոչ ոքի խաղաց երկրորդ խաղատախտակի վրա։ Կանանց Հայաստանի հավաքական առաջնությունն ավարտեց 10 միավորով, չզբաղեցնելով մրցանակային տեղեր։ Պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի սուպերմիջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբ รา համը հերթական անգամ պաշտպանեց տիտղոսը։ Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում նոյեմբերի 21-ին կայացած մենամարտում 35-ամյա Աբ รา համը միավորներով առավելության հասավ անգլիացի Մարտին Մարեի նկատմամբ։ Ամերիկացի 3 մրցավարներից երկուսն առավելությունը տվեցին Աբ รา համին, իսկ մեկը 33-ամյա Մարեին 115-112, 112-115, 116, 111։ Մարեի ված չէր տեղաշարժում ռինգում, իսկ Աբ รา համի վտանգավոր գրողները կանխում էր գրկախառնվելու միջոցով։ 6-րդ ռաունդում Արթուրը կատարեց մի քանի լավ հարվածներ։ Հաջորդ ռաունդներն անցնում էին հավասար պայքարում։ 11-րդ ռաունդում Աբ รา համն ուներ նկատելի առավելություն, իսկ նրա մրցակիցը նաև նկատողություն ստացավ։